Bija atausts rīts un bija tik skaists laiks. Spīdēja saule un viegls vasaras vējš sabužināja man matus, kamēr es stāvēju tur pie loga. Es izliecos ārā un lūkojos pāri ezeru. Un tas bija priecīgs zils ezeriņš, kurā spoguļojās saule. Noburto putnu vairs nebija. Ai, ka šī bija par skaistu dienu! Tieši tāda diena, kas ir kā radīta rotaļām. Es raudzījos lejup ūdenī, kas viļņojās rīta vējā, Es ārkārtīgi vēlējos ezerā kaut ko iemest. Tāda vēlēšanās rodas gandrīz vienmēr ieraugot ūdeni. Un padomā, kas tas būtu par plunkšķi, ja mestu kaut ko no tik liela augstuma. Man nekā cita nebija. Vienīgi mans zobens, un es ļāvu tam krist. Bija tik jauki nolūkoties, kā tas lido gaisā un kā noplunkšķi iekristam ūdenī. Kad zobens bija nozudis, uzvirmoja liela apļa lieli, skaisti apli, kas kļuva arvien lielāki un lielāki un izplatījās pa visu ezeru. Tas izskatījās tik jauki. Bet man nebija laika te stāvēt un vērot, līdz apli pazudīs. Man vajadzēja steigties atpakaļ pie jumjuma. Es zināju, ka viņš ir aizējis un gaida mani. Pa to pašu ceļu, pa kuru bija skrējis pirms stundas, es tagad skrēju atpakaļ. Lielās zāles un grieķa gaitēm bija tukši un klusi. Tur nebija neviena melnā spiega. Tie visi bija nozuduši. Pamestajās zālēs iespīdēja saule. Caur logu režģiem tā apspīdēja zirnekļu tīklus, kas karājās zem velvēm, un varēja redzēt, cik nejauki veca ir šī pils. Visapkārt bija kluss un pamests, un piepešies nobijos, ka arī jumjuma vairs nebūs. Un es sāku skriet ātrāk un ātrāk, bet, kad tuvojos tornim, es dzirdēju jumjumu spēlējumu savu flautu, un es kļuvu mierīgs un priecīgs. Es atvēru mūsu cietuma durvis, un tur uz grīdas sēdēja jumjums. Viņa acis iemirdzējās man ieraugot, un viņš sacīja: Man vajadzēja visu laiku spēlēt, jo man bija tik nemierīgs prāts. Tagad tev prāts var būt mierīgs, es atteicu. Mēs bijām tik priecīgi. Jumjums un es, mēs tikai raudzījāmies viens otrā un smējāmies. Nu, mēs iesim no šejienes prom, es sacīju. Nu, iesim prom! un nekad vairs nenāksim atpakaļ. Mēs sadavāmies rokās un skrējām ārā no bruņinieku katavu pils. Mēs izskrējām pils pagalmā. Un kas gan cits rikšoja mums pretī, ja ne miramisa? Mana miramisa ar zelta krēpēm! Viņai pie sēnēm lēkāja mazs balts kumeliņš. Mīramies skrēja man tieši pretī, un es apliku roku viņai ap kaklu un turēju viņas skaisto galvu pie savējās ilgi, ilgi un čukstēju viņai ausī. Mīramise! mana mīramise. Un mīramise vērās manī savām uzticīgajām acīm, un es zināju, ka viņa ir noilgojusies pēc manis tikpat stipri, kā es biju noilgojies pēc viņas. Pils pagalma vidū stāvēja staps un pie tā gulēja ķēde, un tad es sapratu, ka arī mīramise ir bijusi noburta. Mīramise bija tas melnais zirgs, kas pa nakti bija stāvējis pieķēdēts pils pagalmā, un mazais kumeliņš. Tas nebija neviens cits, kā tas pats, ko bruņinieks kato bija nolaupījis krēslainajā mežā. Tieši mazā kumeliņa dēļ simtiem balto zirgu bija raudājuši asinis. Nu, tiem vairs nevajadzēs raudāt, nu viņi dabūs atpakaļ kumeliņu. Bet visi citi, kurus bija nolaupījis bruņinieks kato, jum jums aicāja, noburtie nu, putni. Kur palikuši viņi? Aizjāsim lejā uz ezeru un pameklēsim tos es sacīju. Mēs uzkāpām miramisē mugurā, un mazais kumeliņš skrēja nopakaļ, cik vien ātri spēja. Mēs izjājām ārā pa pils vārtiem. To pašu mirkli mēs izdzirdām kaut ko savādu un briesmīgu. Aiz muguras mēs izdzirdām dārdoņu. Dārdoņu, kas satricināja visu zemi. Tā bija bruņinieka kato pils, kas sabruka un pārvērtās par lielu akmens kaudzi. Nebija vairs torņu, nebija pamesto zāļu, nebija tumšo vītņu kāpņu, nebija ražģoto logu, nekā nebija, tikai liela akmeņu kaudze. Nav vairs bruņinieka kato pils, jums jums teica. Jā, nu vairs nav nekā, vienīgi akmeņu kaudze, es sacīju. No klints augšas lejā uz ezeru vijās stāva taka. Stāva šaura un bīstama taka, bet miramis gāja uzmanīgi. Spēra soļus apdomīgi, un tā darīja arī mazais kumeliņš, un sveiki un veseli mēs nonācām krastmalā. Uz akmens šķeldes gluži klīns pakāvēja stāvēja bars bērnu. Saprotams, tie bija mūs gaidījuši, jo bērni panācās mums pretī, un viņu sejas staroja. Ai, tur ir nano brāļi, iesaucās jumjums. Tur ir ģirī, mazā māsiņa un visi pārējie. Nav vairs nekādu noburto putnu. Mēs noliecām no miramises. Visi bērni sanāca mums riņķī. Viņi bija laipni un priecīgi, tomēr nedaudz kautrīgi. Kad zēns viens no nonno brāļiem saņēma man roku un paklusām sacīt, kā viņš negribētu, lai to kāds dzird. Es esmu tik priecīgs, ka tev ir mans apmetnis. Un es esmu tik priecīgs, ka mēs vairs neesam noburti. Kāda meitene, kas bija īrija māsa, arī pienāca klāt – Viņa nelūkojās manī, viņa lūkojās uz ezeru, jo bija ļoti bikla un klusā balsī sacīja: Es esmu tik priecīga, ka tev ir mana karote, un es esmu tik priecīga, ka mēs vairs neesam noburti. Otrs no no brālis uzlika roku man uz pleca un teica: Es esmu tik priecīgs, ka mēs spējām izzvejot no dzelmes tavu zobenu, un es esmu tik priecīgs, ka mēs vairs neesam noburti bet nu zobens atkal guļa zara dibenā, es sacīju. Un labi vien ir, jo man vairs nekāda zobena nevajag. Jā, <laughs> nu mēs nekad to vairs nevarēsim izzvejot, teica Nono brālis, ja mēs vairs neesam nobūrti putni. Es raudzījos visapkārt bērnu barā. Kura no jums ir audējis mazā meitiņa? Es vaicāju. Iestājās pilnīgs klusums. Neviens nekā neteica kura ir audējis mazā meitiņa? Es iejautājos no jauna, jo gribēju viņai pastāstīt, ka manam apmetnim oderi bija audusi viņas māte. Mili manī bija audējis mazā meitiņa, atbildēja nonno brālis. Kur viņa ir? Es gribēju zināt. Mili manī guļ tur, nonno brālis sacīja. Bērni pakāpās sānis, Gluži pašā ūdens malā uz kliņš šķeldas gulēja maza meitenīte. Es pieskrēju klāt un nometos ceļos pie viņas. Viņa gulēja nekustīgi aizvērus acis. Viņa bija mirusi. Viņas seja bija tik balta un maziņa, viņas augums gluži sadedzis. Mila manī lidoja uz lāpu, un no brālis teica, es kļuvu tik izmisis. Mila manī bija mirusi manas dēļ, es kļuvu bēdīgs. Nekas vairs nelikās jauks, jo mīla manī bija mīrusi manis dēļ. Nebēdājies, Nano brālis sacīja. Mīla manī pati tā gribēja. Viņa gribēja lidot uz lāpa, lai gan zināja, ka aizdegsies viņas spārni. Bet no nu viņa ir mirusi. Es sacīju un biju tik izmisis. Nano brālis saņēma Milmanijas apdegušās rociņas savējās. Mums jāatstāj tevi šeit, mīla manī. Viņš teica, bet pirms aizejam, mēs nodziedāsim tev mūsu dziesmu. Bērni sasēdās ap Milamanijas kliņš čeldes un dziedāja viņai dziesmu, ko paši bija sacerējuši. Milamanī, mūsu mazā māsiņa, mazā māsiņa, kas iegrima viļņos, nogrima viļņos ar apdagušiem spārniem. Milamanī, ai, Milamanī! Tas mierīgi un nemodīsies vairs un nekad vairs nelidos mila manī, skumji kliedzot par tumšo ūdeni. Jā, jo nav vairs tumšo ūdeņu, jum jums ierunājās. Ir tikai draudzīgi vilnīši, kas dziedās milamanijā, kamēr viņa aizmigusi guļ krastā. Ja mums būtu kaut kas, kur viņu ietīt, Irī māsa teica, kaut kas mīksts, lai viņai nav jāguļ uz tik cietas klīns, Mēs ietīsim Milamaniju manā apmetnī, es sacīju. Mēs ietīsim viņu audumā, ko audusi viņas māte. Es ietinu Milamaniju savā apmetnī, kam oderbi no burvju auduma. Mīkstāks par ābeļziediem tas bija, mīkstāks par naktsvēju zālē, siltāks par sirds sarkanajām asinīm, jo šo audumu bija audusi viņas māte. Ārkārtīgi uzmanīgi es apliku apkārt savu apmetni nabaga milomanijai, lai uz akmens viņai būtu mīkstāka gulēšana. Te atgadījās kaut kas savāds. Milomanija atvēra acis un paskatījās uz mani. Vispirms viņa gulēja mierīgi un tikai skatījās uz mani, tad piecēlās un skatījās uz visiem bērniem, un jutās tik pārsteigta. Un viņa vēl ilgāk vērās visapkārt un jutās vēl pārsteigtāk cik ezers ir zils. Viņa sacīja, tas bija vienīgais, ko viņa pateica. Tad viņa noņēma apmetni un piecēlās, un viņai vairs nebija nemiņas no apdaguma, un mēs visi bijām tik priecīgi, ka Milamani ir atkal dzīva. Pa ūdens slīdēja kāda laiva, milzīgiem vēzieniem kāds airēja. Kad laiva piebrauc tuvāk, es ieraudzīju, ka airētājs ir zobankals, un viņš laivā ved līdzi ēno. Drīz laiva jau bija pie klīns un viņš izlaica krastā. Ko es sacīju? Dārtošā balsī sauca Zobenkalis. Ko es sacīju? Drīz pienāks bruņinieka kā tā pēdējā cīņa, es sacīju. Eno strauji pienāca man klāt. Es tikai gribēju tev kaut ko parādīt, princi Mio. Viņš teica, Eno pastieva savu krunkaino roku un parādīja, kas viņam saujā. Tur bija zaļa lapiņa, Tik skaista lapiņa tā bija, plāna un liega, un pavisam gaiši zaļa, izvagota mazām skaistām dzīslām. Tā ir izaugusi mirušajā mežā, Ēno sacīja. Pirms brīža es atradu to kādā kokā, mirušajā mežā. Viņš tik apmierināti māja, un viņa palākā sapinkotā galva klanījās uz augšu un leju. Katru rītu es došos uz mirušo mežu un paraudzīšos, vai nav izplaukušas vēl kādas zaļas lapiņas. Viņš sacīja, tu vari dabūt šo te, princi Mio. Viņš ielika man rokā lapu. Laikam jau viņš domāja, ka atdod man visjaukāko, kas ir uz šīs pasaules. Tad viņš atkal pamāja ar galvu un sacīja, es sēdēju un vēlējos, kaut tev labi veiktos, princi Mio, Es tur sēdēju savā mājiņā un vēlējos kaut tev labi veiktos. Ko es sacīju? Zobenkalas teica, drīz pienāks bruņinieka kato pēdējā cīņa, es sacīju. Kā tu dabūji atpakaļ savu laivu? Es vaicāju Zobenkalim. Viņi atzina to pāri ezeram, Zobenkalas atbildēja. Es vēros pāri ezeru uz Zobenkaļa kalnu un ēno mājiņu. Nu jau tuvojās vairāk laivu. Daudz laivu brauca pa ūdeni, un tajā sēdēja cilvēki, ko es nepazinu. Balti cilvēciņi, kas lūkojās uz sauli un zilo ezeru, un bija pārsteigti un priecīgi. Laikam viņi nekad nebija redzējuši sauli, un nu tā bija pie debesīm un spīdēja tik dzidri pār ezeru un klintīm visapkārt, un tas bija tik skaisti. Tikai lielā akmeņu kaudze klints augšā nebija skaista – bet es iedomājos, ka reiz akmeņu kaudze apaugs ar sūnām. Reiz kaudze gulēs paslēpta zem zaļās, mīkstās sūnas, un neviens nezinās, ka tur bijusi bruņinieka kato pils. Es esmu redzējis sārtu ziediņus, kam patīk augt sūnās. Tie izskatās kā mazi, mazi pulkstentiņi, un tie aug akmeņu starpās. Varbūt reiz šādi sārti pulkstentiņi augs sūnās virs bruņinieka kato pils. Tas būs skaisti, tā man šķiet – Ceļš uz mājām bija garš, bet to bija viegli iet. Vismazākie bērni jāja ar miramis un paši vismazākie kumeliņa mugurā. Viņiem tas likās jauki. Mēs pārējie gājām kājām, līdz nonācām pie krāslainām meža. Tad jau bija iestājusies nakts, un krāslainais mežs bija mēnesnīcis mežs, tāpat kā agrāk. Bija tik klus, kad mēs gājām starp kokiem. Bet tad skaļi un mežonīgi iezviedzās mīramisa, un tālu prom krēslainajā mežā tikpat skaļi un mežonīgi viņai atbildēja simtiem balto zirgu. Un viņi rikšoja mums pretī, un viņu pakavi dunēja pret zemi. Arī mazais kumeliņš iezviedzās. Viņš pūlējās zviegt skaļi un mežonīgi kā pārējie zirgi, bet viņam iznāca tikai vājš, priecīgs zviedziens, ko tik tikko varēja sadzirdēt. Bet simtiem balto zirgu to tomēr sadzirdēja. Ai, kā tie priecājās, ka kumeliņš pārnācis mājās! Tie spiedās viņam apkārt, un visi centās viņam pieskarties, lai pārliecinātos, ka tas patiesi ir viņš, kas pārnācis mājās. Nu, mums bija simtiem zirgu, un nevienam vairs nevajadzēja iet kājām. Katrs bērns dabūja sev zirgus, kuri jā. Es pats jāieru miramisi, un jum jums sēdēja man aizmugurē, kā parasti, jo viņš negribēja jātne uz viena cita zirga, kā tikai miramises. Kāda maza meitenīte, vismazākā, jāieru kumeliņu Mēs jājām cauri mežam un simtiem balto zirgu mēnesnīcā izskatījās tik skaisti. Drīz starp kokiem es ieraudzīju spīdam kaut ko baltu. Tie bija ābēziede paudējis māju. Mīksta ābeļziedu kupena klāja ābeles ap māju, kas izskatījās kā pasaku mājiņa. Mēs dzirdējām, ka iekšā kāds klaudzina, un Mila manīja teica, mana māte sēž un auž. Pie pašiem vārtiņiem viņa nolaic uz zirgu un pamājas mums sacīja. Es esmu tik priecīga, ka esmu pārnākusi mājās, un es esmu tik priecīga, ka esmu pārnākusi mājās, iekams nav noziedējuši sābeles. Viņa aizskrēja pa mazo taciņu starp ābelēm un nozuda mājā. Un tad stelles iekšā pārstāja klaudzēt. Bet mums vēl bija garš ceļš līdz mājām, līdz zaļo pļavu salai, un es ilgojos pēc tās un pēc sava tēva karaļa, un simtiem balto zirgu ar miramis priekšgalā pacēlās virs krāslainā meža un augstāk par visaugstākajiem kalniem, un pa gaisu slīdēja uz zaļo pļavu salu. Bija rīts, kad mēs nonācām pie rīta gaismas tilta. Sargi tiltu bija tikko nolaiduši, un kad simtiem balto zirgu izstieptiem kakliem un plīvojušām krēpēm auļoja pār tiltu, tas mirdzēja zelta un gaismas staros. Sargi pārsteigti stāvēja un tikai skatījās uz mums – Te pīpeši viens no viņiem izvilka rāgu, kurā viņš iepūta tā, ka noskanēja visa zaļo pļavu sala. Un no visām malām un būdiņām skrēja cilvēki. Visi, kas bija sērojuši un skumuši par nolaupītajiem bērniem. Un nu viņi redzēja tos jājam baltos zirgos, un netrūka neviena paša. Visi bija pārnākuši mājās. Vēl tie zirgi auļoja tālāk pa pļavām, un drīz mēs bijām pie mana tēva karaļa rožu dārza Tur visi bērni nolieca no zirgiem, un viņu mātes un tēvs skrēja pretīm un uzvedās uz matu kā simtiem balto zirgu, kad tie ieraudzīja pārnākam savu kumeliņu. Arī Nono tur bija un viņa vecmāmiņa, un Jīrijas un viņa brāļi un māsas, un Jumjuma māte un tēvs, un daudz cilvēku, ko es nekad nebiju redzējis. Un viņi raudāja un smējās, cits caur citu, un apkampās un skūpstīja bērnus, kas bija atgriežušies mājās. Bet mana tēva karaļa tur nebija. Simtiem balto zirgu mums vairs nevajadzēja, un nu tie atgriezās atpakaļ krēslainajā mežā. Es redzēju tos aizauļojumu pāri pļavām. Visiem pa priekšu rikšoja mazais baltais kumeliņš. Jum jums stāstīja savam tēvam un mātei par visu, ko mēs bijām pieredzējuši, un viņš nemanīja, ka es atveru. Jum jums stāstīja savam tēvam un mātei par visu, ko bijām pieredzējuši, un viņš nemanīja, ka es atveru mazos vārtiņus uz rožu dārzu. Neviens nemanīja, ka es nozūdu rožu dārzā, un tas bija labi, jo tur es gribēju iet viens. Es gāju zem sudraba papelēm, un tās spēlēja kā parasti. Rozes ziedēja kā parasti. Viss bija kā parasti. Tad es viņu ieraudzīju. Es ieraudzīju savu tēvu, karali. Viņš stāvēja tajā pašā vietā, kur es viņu biju atstājis, kad jāja prom uz krāslaino mežu un svešo zemi. Viņš stāvēja tur un izstiepa savas rokas pret mani. Un es metos viņa apkampienos un apvīju savas rokas viņam ap kaklu tik cieši, tik cieši. Un viņš turēja mani stingri piespiedis sev klāt un čukstēja. Mīl, manu mīl. Jo mans tēvs karalis tik ļoti mīl mani, un es tik ļoti mīlu savu tēvu karali. Visu dienu man bija ļoti jautri. Mēs rotaļājāmies rožu dārzā, es un Jumjums un Nonno, un viņa brāļi un Jirijas, un viņa brāļi un māsas un vispārējie bērni. Te dabūja apskatīt mājiņu, ko bijām uzcēluši mēs, Jumjums un es, un tiem likās, ka mājiņa ir jauka. Mēs jājām uz miramises, un viņa lēca pāri rožu krūmiem, un tad mēs rotaļājāmies ar manu apmetni. Nonno brālis negribēja ņemt to atpakaļ. Odere visādā ziņā ir tava, Mio, viņš sacīja, un mēs spēlējām slēpšanos, Es apliku apmetni ar roderu zāru un pilnīgi neredzams skraidīju starp rožu krūmiem un saucu: Neviens man nevar notvert, neviens man nevar notvert! Un viņi nevarēja notvert, lai arī kā centās. Kad sāka krēslot, visiem bērniem vajadzēja iet uz mājām. Viņu mātes un tēvi laikam negribēja, ka bērni tik ilgi paliek ārā, ka tie pirmo vakaru ir mājās. Jumjums un es, mēs sēdējām vieni paši savā mājiņā. Kad pār rožu dārzu nolaidās krēsla, mēs spēlējām flautas. Savas flautas mēs sargāsim, jum jums sacīja, un ja mēs kādreiz pazaudēsim viens otru, tad spēlēsim seno melodiju. Tieši tobrīd pēc manis ieradās mans tēvs karalis. Es novēlēju jumjumam labu nakti, un viņš aizskrēja uz savām mājām, un es novēlēju labu nakti miramisē, kas ganījās zālē blakus mājiņai. Tad es saņēmu savu tēva karaļa roku, un caur rožu dārza mēs gājām uz mājām. Mio, manu mio, man liekas, ka tu esi paudzies, kamēr biji projām, sacīja mans tēvs karalis. Man šķiet, ka šovakar būs jāiegriež jauna atzīme virtuves durvju aplodā. Mēs gājām zem sudraba papelēm, un krēsla kā mīksta zila migla klājās pār visu rožu dārzu. Baltie putni bija nolīduši savās ligzdās, bet augstās sudraba papeles galotnē – sēdēja raudu putns un gluži viens dziedāja. Es nezinu, par ko viņš dzied pašlaik, kad visi nolaupītie bērni ir atgriezušies mājās, bet es domāju, ka laikam jau raudu putnam vienmēr ir par ko dziedāt. Tālu prom pļavās gan iededzināja ugunskurs. Cits pēc cita tie uzliesmoja un krēslā tik skaisti mirdzēja. Un tālumā es dzirdēju spēlējumu ganus. Tie spēlēja seno melodiju. Mēs gājām sadavušies rokās. Mans tēvs karalis un es. Un viegli tās šūpojām. Un mans tēvs karalis pavērās manī un mazliet iesmējās. Un es vēros viņā un jutos tik priecīgs. Mio, manu mio, teica mans tēvs karalis. Ne vārda vairāk. Mio, manu mio teica mans tēvs karalis, kad mēs krēslā soļojām māju. Tad pienāca vakars un nakts. Nu jau krietni ilgi es dzīvoju tāltālā zemē. Es reti domāju par to laiku, kad dzīvoju Uplandas ielā. Tikai par Benku es dažreiz domāju, jo viņš ir tik līdzīgs jumjumam. Es ceru, ka Benka pārāk neilgojas pēc manis, jo labāk par mani neviens nezin, cik grūti ir ilgoties. Bet Benkam jau vismaz ir tētis un sava māmiņa, un es domāju, ka viņš tagad ir dabūjis jaunu labu draugu. Gadās, kādreiz es iedomājos arī par krustmāti ēdlu un tēvots Sikstenu, un es vairs neļaunojos uz viņiem. Es tikai prātoju, diez ko viņi sacīja, kad es pazudu, ja vien viņi ir pamanījuši, ka esmu pazudis. Viņi tik maz likās par manas zīmes, varbūt pat nepamanīja, ka esmu pazudis. Krustmāte ēdla varbūt domā, ja vien viņa aizies uz Tēgnera parku, atradīs mani uz sola. <laughs> Varbūt viņa domā, ka es tur sēžu uz sola zem laternas staba un ēdu ābolu un rotaļājos ar tukšu alus pudeli vai kaut ko citu. Varbūt viņi domā, ka es tur sēžu un blenžu uz mājām, kur logos spīd gaisma, un kurās bērni kopā ar saviem tētiem un savām māmiņām sēž un ēd vakariņas. Tā varbūt domā krustmāte ēdla. Varbūt viņa dusmojas, ka es toreiz nepārnes mājās sausiņus. Bet viņa krustmāte ēdla, alojas, ai kā viņa alojas. Tēgnera parkā uz sola nesēž neviens buse, jo viņš ir tāl tālā zemē. Viņš ir tāl tālā zemē, es saku. Viņš atrodas tur, kur šalts sudraba papeles, un kur naktī mirgo un silda ugunskuri, kur ir maize, kas remdē izsalkumu, un kur viņam ir savs tēvs karalis, ko viņš tik ļoti mīl, un kas tik ļoti mīl viņu, Jā, tā tas ir. Būvs Vilhelms Ulsons atrodas tāltālā zemē, un pie sava tēva karaļa viņš jūtas tik labi, tik labi.